saodat asri qissalari jasur bir bola va kichkina mahbus o'n o'n uch yoshlarga kirgan umar otasi hattobning amriga muvofiq tuya boqa boshlagan edi bani mahsumdan boshqa ba'zi oilalarning tuyalari ham uning suruviga qo'shilar shu zaylda umar har kuni qosh qoragancha tuyalarni boqish bilan ovora bo'lar edi aslida 12 yilda bo'lishiga qaramay 12 yoshda bo'lishiga qaramay uzun bo'yli baquvvat bir yigitchaga o'xshardi tengdoshlari ichida unga bas keladigani topilmasdi hatto o'zidan bir necha yosh katta keladiganini ham keladigan yigitchalarni ham kurashda yengish umarga qiyin ish emas edi fursat topdi deguncha kurashar 10 15 17 yoshlik yigitlarni ham yiqitar chavandozlik merganlik bilan shug'ullanishga ham vaqt ajratar edi ko'rganlar umar otasi hattobdan ham o'tib ketishi shubhasiz derdilar hayratdan o'zlarini tiya olmay vaholanki umar shafqat nimaligini bilmaydigan otaning farzandi o'laroq voyaga yetardi bir paytlari o'g'illik bo'lgani uchun o'zida yo'q sevingan hattob arzimaydigan bir nuqsonga ham ahamiyat berar qullarning yelkasida sinashni ermak qiladigan qamchisini goh goh umarning yelkasiga ham jahl va shiddat bilan tushirib qolar edi umar ustma ust tushayotgan qamchining zarbalariga tishini tishiga qo'yib bardosh berar otasiga gap qaytarmas isyon ko'tarmas edi bu holni vaqt o'tishi bilan jon o'rtovchi mashq deb qabul qilishlariga qilishga odatlandi umardan kaltak yegan bolalar uning yelkasida qolgan qamchi izlarini ko'rib yengil tortishar shu tariqa undan go'yo o'ch olganday sevinishar edi hatto umar tug'ilganida xotini xontamaga endi qiz tug'sang ham lom mim demayman deb va'da bergan va shu va'dasiga amal qilgan edi chindan ham umardan keyin qiz ko'rishdi unga fotima deb ism berishdi endi hattob hatto qizning otasi bo'lishdan uyalmasdi chunki uning qo'li hovuchiga sig'maydigan dovyurak jasur umari bor bahona topildi deguncha uni ayovsiz kaltaklashiga qaramay jonidan ortiq yaxshi ko'rardi bu kaltaklar umarni pishitadi deb o'ylardi bir kuni uzoqdan o'g'lining kurashayotganini kuzatdi umar biri 13, biri 14 yoshlarda bo'lgan 3 ta bolani birdaniga kurashga taklif etgan taklif qabul qilingan zahoti bo'ronday yopishib uchalasini ham bir hamlada yiqitgan edi Hatto bu manzarani kuzatarkan o'zini tuta olmay, mening arslon o'g'lim deb yubordi adabiyotchilarga xos durustgina nutqi bor edi kelajakda yetuk bir xatib bo'lishi ayon edi nasldan naslga o'tib kelayotgan va alohida hurmat bilan qaraladigan notiqlik san'atini shaxsan otasidan o'rgandi yana umar mashhur shoirlarning she'rlarini ham bir zumda yodlab olar o'qir tuyalarning ketida qir ru yaylovlarda aylanib yurar ekan shu she'rlar unga hamroh bo'lar edi jo'shqin daryolar yo'lida uchragan narsani buzib vayron qiladi daraxtlarni yiqitadi uylarni buzadi hayvon suruvlarini sudrab ketadi o'tgan joylarni botqoqlikka aylantiradi ammo ilm va texnika vositasida qurilgan to'g'onlar quturgan u suvlarni to'xtatadi insoniyatning xizmati uchun bo'ysundiriladi beqiyos foyda keltiradi umar ham xuddi shunday jo'shqin daryoga o'xshardi uning tomirlarida qo'rqinchli imkoniyatlar pinhoni oqardi bu imkoniyatlarni to'g'ri to'g'ri yo'lga soladigan insoniyat xizmatiga yo'naltiradigan ustoz murshid topilsa nur ustiga nur biroq bunday bir murshiddan mahrum qolsa keltiradigan zarari ham behad bo'lishi kutilardi bundan keyin shamollar qanday esadi oldindan oldindagi kunlar nimalarni keltiradi hali noma'lum edi suyukli kichkina mahbus zayd kalb qabilasining bolalari orasida endi yetti yoshga to'lgan qorachadan kelgan ko'zlari kulib turuvchi bir go'dak alohida ko'zga tashlanib turadi zayd edi uning ismi bolalar orasida o'ynab kulib kechgan yetti yil orqada qolayotgan edi otasi xorisa o'g'ilchasini juda ham yaxshi ko'rar ustiga gard ham yuqtirmas edi bu go'dakning boshqa bolalardan ko'ra shafqatliroq qobil bir inson bo'lishiga chin yurakdan ishonar buni ko'zlaridan oqib o'qib turar edi chindan ham zayd tamizli pokiza inson bo'lib yetishayotganini ko'rsatar oq qorani yaxshi yomonni ajrata olar edi bir kuni zayd onasi bilan birga qo'shni qabilaga mehmonga bordi bu qabila toy qabilasi deb atalardi u yerda qarindoshlarnikida bir necha kun turib kelmoqchi edilar zayd tezda bu yerga ham tengdoshlarini topib do'st bu yerda ham tengdoshlarini topib do'stlashib oldi bir kuni erta tongda zayd noxush shovqinu to's to'polonlardan uyg'onib ketdi nima gap nima bo'ldi deyishga ham fursat qolmadi qilichlarning shaqir shuquri otlarning kishnashi dod faryodlar qichqiriqlar hamma yoqni tutib ketgan ko'p o'tmay zayd o'zini notanish va dag'al qo'llar iskanjasida ko'rdi qattiq siqib ushlab olgan bu odam uni qayoqqadir sudrab borardi har tomondan eshitilayotgan chinqiriqlar faryodlar qarg'ishlar orasida zayd ham yordam bering qutqaring deb baqirardi ammo behuda edi hamma o'z jonini omon saqlab qolish tashvishiga tushgan hech kimning birov bilan ishi yo'q ko'p o'tmay zaydni u yerdan olib ketdilar ko'z oldida qolgan so'nggi manzara u yerda tipirchilab yotgan bir necha otu jonsiz jasadlar bo'ldi ancha uzoqlashib ketganlaridan keyin ham haligi to's to'polon dod faryodlar quloqlari ostida jaranglab turaverdi qayerga ketayotganini bilmasdi qo'llari bog'langan bu yo'llarni birinchi marta ko'rishi oqshom tushgach uni bir daraxtning tagiga o'tqazib o'sha daraxtga mahkam bog'lab qo'ydilar shunday o'tirgan holda tong ottirish kerak edi undan nimani istaydilar nega uni olib qochdilar undan boshqa olib qochilganlar ham bormi zayd bu savollarga javob beradigan ahvolda emas edi charchoq g'am alam jonidan o'tib ketgan onasiga nima bo'lganidan ham bexabar edi u o'tirgan joyida uxlab qoldi ertalab yig'lab yig'lab uyg'ondi yana yo'lga tushdilar zayd o'zi bilan birga boshqa bolalarning ham asir etilganliklarini ko'rdi oralarida ayollar ham bor edi onasini qidirgani nigohlari umidsiz qoldi qo'l oyoqlari bog'langan holda tuyalarga o'tqizilgan asir bolalar o'z ixtiyorlaridan tashqari azob uqubatli safarga chiqqan edilar safar bir necha kun davom etdi ora sira ko'tarilgan davt faryodlarni kaltaklar bilan bostirar edilar gavjum bir bozorga kirib bordilar yuklar yechildi bolalarning bo'yinlariga ular chiqara olmaydigan qilib yo'g'on iplar mahkam bog'landi bolalar bir birlariga matashtirib bog'lab qo'yildi bozor ochildi bu joy qul bozori edi har tomondan kelgan savdogarlar qul bozoriga ham kirar o'zlari uchun ma'qul xizmatchi sotib olishga harakat qilar edilar ba'zan narx juda baland bo'lar yoki qulning bunday narxga arzimasligi ta'kidlanar edi mana hozir ham odamlarni hayvonlar singari bir bitta ikkitalab sota boshladilar shu orada zayd uchun savdolashganlar ham bo'ldi uning ma'sum qarashlari xaridorlarning diqqatini o'ziga tortar lekin so'ralgan narxga ko'nmay qaytib ketar edilar xaridorlar garchi o'zlari olmasalarda buncha yoqimtoy bo'lmasa deb undan uzoqlashardilar ahiri o'zini makkalik deb tanishtirgan hakim ibn hizom ismli bir odam o'sha bolani ikki bolani sotib oldi ulardan biri zayd edi zayd uchun 400, so'ng 600 lik dirham to'landi. Zayd birgalikda sotilgan birodari bilan hali bu azobli safar boshlanayotgandayoq tanishib olgan edi. Chunki bir xil taqdir ba'zan do'stlik iplarini juda mustahkamlaydi. Uzoq bir safar boshlandi. Kecha kunduz tinim bilmay yo'l bosdilar. Nihoyat Makka shahriga yetib kelishib safar tugadi. ularni sotib olgan odamning uyiga bir kunlik bir kundan keyin benihoya darajada go'zal istarasi issiq ust boshi ozoda bir ayol taklif etildi va bolalarin, bolalarni shu ayolning oldiga chiqardilar zayd ilk boqishdayoq bu ayolga nisbatan ko'nglida iliq bir tuyg'u paydo bo'lganini sezdi modomiki otasining bag'riga qaytmas ekan modomiki shu ikki kishidan biriga xizmatchi bo'lish manglayiga yozilgan ekan qo'yib bersalar shu ayolga xizmat qilishni tanlagan bo'lardi ammo ayonki bu tanlash haqqi zinhor unga berilmagan edi shu onda hech kimsa kel bolaginam zayd kimni tanlasang shu bilan qol demaydi zayd istagi so'raladigan kunlar endi ortda qoldi balki endi qadrdon go'shasiga qayt hech qaytmas umri qullikda xizmatda o'tar diqqatini tortuvchi jozibali nigohlari ayolga qadalgan qalbida meni tanlasin ollohim degan duolar yangrardi biroq ayol zaydning sohibiga qaradi ulardan qaysi birini men uchun olgan eding hakim dedi tanlamadim ammam qaysi birini xohlasa o'shani olar devdim zo'r odamsan hakim men kimning jiyaniman ammajon sen balki unutgandirsan ammo mening ammamning ismi Xadichadir. minnatdorman hakim demak ulardan birini o'zim tanlayman albatta ammajon zayd hadicha ismli bu ayolning gaplarini ham yoqtirib qoldi do'sti nimalar haqida o'ylayotganini bilmaydi o'zining bu ayolga mehri tushgani chin edi hadicha bolalariga o'girildi oting nima sening o'g'lim otim zayddir xonim hadicha jiyaniga qaradi mana shu bolani ya'ni zaydni olaman endi aytchi senga necha pul berishim kerak kerak emas amma bu nima deganing bu bola hakimning ammasiga hadyasidir bir soatdan so'ng zayd yangi xonimning ortidan yangi uyga yo'l oldi u endi rasman qul bo'lgan edi yoshi sakkiz yoshga ham to'lmasdan boshlangan bu qullik qachongacha davom etarkin balki hayoti endi doim shu tarzda o'tar ozodlik nimaligini ham unutib yuborar nima sababli qaysi aybi uchun qul qilinganini bilmas edi u ehtimol ota onasining dog'ida qullikda o'lib ketishi ham hech gap emasdir zayd uydagi xizmatchilar bilan tanishdi uning vazifasi nimalardan iborat ekanligini o'rgata boshladilar oqshomga qadar hali yangi kelin hisoblangan hadichaning xo'jasi kelgani uning huzuriga chiqishi tayinlandi zayd muhammadning huzuriga chiqqanda hayajondan titrab ketdi qarshisida yuzidan nur yog'ilib turgan inson turardi dunyoda hech kim bu insonchalik go'zal bo'la olmasligiga qasam ichishga tayyor edi go'dak Alloh barcha go'zalliklarni shu odamda mujassamlashtirgan ekan, nega de, degan kishi sira ham mubolag'a qilmagan bo'lardi. Bunchalik istarasi issiq, jonga tutash insonni ilgari na Zayd, na boshqasi ko'rgan ko'rgan edi. Hakim ibn Hizom senga olib kelgan quli shumi? Ha yo Muhammad. Ismi nima ekan? Ismi Zayd. zayd muhammad ismli bu insonning o'ziga shafqat va mehr bilan boqqanini ko'rdi qalbini qandaydir ajib his qamrab oldi darrov borib qo'lini o'pdi o'pilgan qo'l xuddi mushki ambar singari g'aroyib va xushbo'y hid taratardi bu qo'llar zaydning boshini siladi cho'lda suvsiz qolgan kishi bir piyola suvga qanchalik tashna bo'lsa zayd ham shirin so'zga shunchalik muhtoj edi bu oila zaydga shunday iltifot ko'rsatgan bu nurli insonning qarashlari zaydning ich ichini kemirayotgan sog'inch va o'kinch azob uqubat hislarini benihoya charchog'u barcha iztirobni bartaraf etgandek unga qayta hayot bag'ishlagandek bo'ldi hadicha bu bolani menga hadya qilishni istarmiding agar bunday tuhfa sizni mamnun etsa bajonidil shu bugundan boshlab zayd butunlay sizniki sizning ixtiyoringizdadir hadicha tuhfasidan erining bag'oyat xursand bo'lganini uning nigohlaridan o'qib o'qib olgan edi zayd esa bir kunning o'zida uchinchi kishining qo'liga o'tgan edi nur yuzli odam zaydga o'girildi uning boshini takror siladi zayd shu daqiqadan e'tiboran sening qulling hayoting qullik hayoting tugadi endi sen ozod va erkinsan xohlagan kuning xohlagan joyingga ketishing mumkin zayd quloqlarining quloqlarining qizib ketganini sezdi quloqlarini kuydirguvchi kuydirgudek ta'sir qilgan bu xabarni eshitgani hamon yuragi o'rnidan qo'zg'algandek bo'ldi o'sha zahoti farishtasimon nurli muhammadning qo'llariga yopishdi ko'z yoshlari bilan ho'l qilgan mushku ambar hidli bu qo'llarni to'yib to'yib o'pdi ko'zlariga surtdi zayd o'sha kech kecha unga ozodlik bag'ishlagan farishtasimon kishi bilan uning umr yo'ldoshi haqida o'ylab yotdi ko'zlarini qo'llarini o'pganda taralgan xushbo'y hid hamon dimog'idan ketmagan edi uyqudan uyg'onganida ham darhol uni esladi uning porloq chehrasi hech ko'z o'ngidan ketmasdi ertalab u bilan birga bir dasturxon atrofida o'tirib nonushta qildi u bilan birga tashqariga chiqdi ko'cha aylandi o'tirish turishi gaplari yurishi odam odamlar bilan salomlashishlari har bir xatti harakati zaydga chuqur ta'sir qilar tobora uqubatlari bozorda hayvondek sotilishi bois yuragida alangalangan alamli his tuyg'ular qabilasini ota onasini sog'ingani hamma hammasi uning nurli yuziga bir qarashda unut bo'lgan bu his tuyg'ularning o'rniga muhammad ibn abdullohga va uning oilasiga nisbatan paydo bo'lgan ulkan mehr hurmat mehr muhabbat hissi egallagan edi